теге деп, ес тегеден шешке жұраса. Шіміртліксем шешке жұрны жүхне саргайықсем юра яраса. теге деп, ес тегеден хұткубыспавы ядуғаса, хұткубыспа яшсем таша ярзан, сәрбігізем алы жұбаса. Үндееп деп, ес тегеден кергігунзем кулза келесе, Керхи кунзем кулзада на чухне, ялда вайла туйзем сигесе. Энде ял юш білет, тавра білет чремерзем пірле буласа, иге шамрак чре булзан, пурны жымыр ынза бұраса.